la del Kivin de, de Vasparoli. Temo? Patemo, pateamo, yes. Oh, temo está. On, onda comunicado o onde comunicado. Onde comunicado, comunicado per... Per radio. On, ondoi, eh? Per la onda. Mi ya comienza Que en vi parola, vi hacer el sendo de onda La, la vibra. Uh -huh. Que vi comunicado estas ondas. Comunicado. Bueno, este mundo me Se eble vi que cao estas eh, corpusculo hay ondo, este hondo via, es esto, y es esta eble. ya la materia, esta, ¿La laero, esta era lo que uflua chia. ser la onda y que esta la materia que esta hondo que hay tipo no Tanto horrible esto. Mire que sí, tío. falté parte. Por mi diálogo y por igual capti sobre audio. Eble, eble. Es un Cristo, un Marx, un. Vale, tío. Se, tío que está cierto es que vi el, el sendas eh, cuando hay se sam tempe estas bruoi venas de vaporo que se tempe hasta el gastrato que siempre hasta el que o, bestoi besto y que faras que ahora le penas la tuto se ahora le penas la se di ancao filtras ne penas la sane y atendas una persona se di estas ocultante a una persona la lia parola se vi ocultas a vivir ne a la lia se, se di en sus mendigas. vos estás robante, poste audas y audaz tuto excita. Doquio casa, que vi estas pruebas, eh, que que estas que vi interesa. Do, la vía estas búho, la vía estas me interesa. Do, quiero estas búho, que estas vera comunicado, vera informo. Porque no veras que sentido que esta, es la contraba del grupo, esta es la harmonía. Harmonía, esta, esta ordenita, que grupo, esta. Do, se armonía ni definas, tres interesa esta la defino, y defina eh, que yo aro de santempa solo y agarrarla por la orello. Ancau la hispana mortaro, dirás, eh, eh, dirás que harmonía está tio che stas ancao agrabla, la musico cae la sono in cui estas agrabla. Cae poste dirà, che ancao estas utila, ancao estas utila por diri harmonio, che un arreglato inter homoi, che un la cresco de la persona, eh, la que un cresca harmonie, si li estas tutte santempe eh, crescante, cae, regule. Do, mi credas que tio nestas bona defino de la, la hispana portaro, char, li unue la harmonia de la musico, de la sonoi, que hay poste de la pito, de la sano, de la relato de la homo y la de queso, que hay Ni Y creas que unue deba de la harmonia de la tutayo, que hay poste de la musico, quien especial la harmonia. No, se tío estas charla hondo y estas tres, tres interesantes, charlí estas tío que uno y pobas mesuri, kai reguli, kai eh, estudi eh, eh, bone, estas brujas que estas, eh, no, agrava, agravan con estas tilas, porque estas bonito estas agrava, bueno, se vi él vi escuchar músico, que tres pachas al vi, él había filo de pacha, mira, ah, el músico está, que hay la música que pachas al filo, me pachas al vi, no, que estas, la no oni bezonas pli da reguloj por diri kio estas eh, vere eh, harmonio. Kaj jam estas eh, jema estas la rauka? Sepa kaj duo no au la dua la dua estas rauka y estas la kiu estas. Mi ona jam duo. Bueno, se vi que a mi volar vi más por antaŭ Vincent Jaroy, Vincent Jaroy antaú de erao ankaŭ la grekoj porque hay y mesuri kaj y kio estas harmonio kaj estas tre que que cordillas, que que harmonio per li estudas ĉefe en la eh, espacio la distancia, la mesura de, de, de y mesura kaj li havas un tres tre que estas que estas harmonía armonía la relato y estas la relato ok eh, parto, una parto eh, oni, oni, oni dividas en ok partoi uno, uno mesuro kai oni plenas egin partoi kai por ejemplo vía eh, identidad cartón que vi mesura vía identidad cartón

y el aparto es a la diferencia entre el l'atuto y el aparto, ¿Me comprendes? ¿Eh? Se fijaba eh, tú estás uno parto, la grande parto, no, esta también. Fijaba tu este parto, que tú, tú jabas relato, armonía relato, que quien largato entre tú y tu parto, esta same, o tú que la diferencia entre, entre lado. ¿Eh? Do, tú estás no va, eh, muy de greco y caído Egipto y por estudiar la, la, la Dum la eh, grúa ya venía erao, si, si para santa anca ugrava estudo estudio que ili trova la número si, li nomilla Fibonacci, el número si, que dividirá la hora número. ¿Quién diría la hora número? Chat. Este es el número Q. Ya. Eh, רגלת nesta Estas creo que hay diferencias. Ser por la greco hay que mesura, <laughs> por, por, por, eh, con la mano, cae con la piedra, tío negra, graba. El que ya me está plie, que un censura de Fibonacci, la número pi, está justa. Bueno, justa, está aquí en la número pi que tenían finas. Yo me llegas un día diario, bro. ¿Eh? número, sí. Sí, eh, estas tres, eh, eh tiene un número, ...estas... ...estas esta, esta de de, de la, de eh, la jardinería. Dos, sí. Entonces, que estas, estas, eh, graba, esta que tían, tían, tían, eh, intensos y copodi, copodi, porfari, e chiu sta la la scienza la obiettiva i relato i de armonio sta cien per la spazio un mesura la distanzo un mesura ancau e sempre pitagoro pitagoro chi an li fara la la malcobra la sono i chiu sta armonia e per la distanzo della della vibra vibrante cordo, li mesura ancau cordo, che poste la, la prena la, la meso, del acuerdo que hay esta eh, plena la zona, esta armonía con la totayo, está el mesuro, el mesuro de corto de calle. Dos, la vera, la vera, eh, la, la, la zona, tío que esta en esta es la mesura de la distancia, esta es la tempo, esta es la secuencia. Es decir, mi parolas eh, kai ke vi prola esta eh, la ruso esta la vi grava jodia o ni poga fai tio kai esta la la la sekenso de de, de de la de la morto esta tio ki ki grava kai ki ki ben mesura a te, la tempeste la sono esta eh, afero de tempo la musico a cabo esta afero de tempo esta tenita cosa ne sulla spazio se sulla tempo uno sono i colmadia dopo Mesurit tiei tempui, cioe est a ser mal facili. Cae cioe farita dum la, ius post la, iam presca o la dectriae accentum, iam unim alcobris, cae unim disvolvis, la polifonio. La polifonio est tre, cero tre, tre, tre, cioe est mal facili, car est a iun vocio, cae aliae, cioe est a maximilae, cioe li est a en amoniae ineratoi. que tío fari que tío está en harmonia, oni bezuas, tempo bezonas mesuri la tempon tres la liaj Que hay Que bueno, tío tio estas muy por legu por caído por por por la tempon kun sia tion de la compasso, tu marca la, la ritmo, tu marca la tempo, eh, porque chiu la sono y sama java, la sama, la sama. Kai, a un medida, cancao, eh, tío estas eh, costas almeno el de acento y hobby juste pone tío porque atingi la tempo que a un bona favor, pues, reguli bone la, la, la cero Do, eh, ancau, se ancau estas que estas que, sian, eh, vi eh, tiom que eh, oni, oni, oni studias pri la harmonio, oni trovas che eh, sempre tio ciam la, la, la pensuloi cae la eh, artistoi cefe mirindas mm, la harmonio de la naturo. Sempre la artistoi li ventras cae ancao faras culturoi de homoi cae la, la viri, viroi cae virinoi cefe eh, iunai cae sanai la, la bellezza più questa, la, la, la, la, il congresso della Pasqua, della, Corpola, tutta la di fatto, chi la kerno, la kerno del più armonico. Anche la flora, ancau la, la, la, la vesto, anche tio in questa è sempre la, la, la, la, la, la fisio, che questa, la, la, chi ha questa La, la, tutti la forma della natura, qui est la la la qui lo mi forma tia come tia bella che tia che non che fatte sta che sta sta sta eh ebre anche che al nuno ne sia la materia sta particolo che anche ogni vita che occupa spazio se anche quando che sia che la materia sta particolo ondo. quando l'uomo a a cabeza, que te voy decir, ¿no? cabezas Pues tía, me puedo meter radio que yo electrocefalogramo, caían nepodas tal, charní. Ojalá tuta del centro, caían de una idea, que a mí dormas y sendas eh, ondo y alfa, que a mí me dormas estas beta, que a mí la opción que me unifará, y a ondo y tan más Dos, eh, la ondo y estas nun, esta estas tuta la regalo. Do, dòcil, la música està i paradigma perquè ni pot regule i pone la harmonia. Do, se, eh, se la harmonia està encara la cançó noi, ni encara el parlante, ni comprenes intermitja, ni havas encara eh, povas compreni que un eh, vi parola cha ni jabala samai tempo y cada samba ritmo que eh, sed la lia ne comprenas ĉar estas alia lia alia alia afero sekso sed povas kunligi inter certe jes certe jes ĉar eh, mi ĉerĉas ĉiam ĉerĉas tio ki estas plej belaj plej facilaj plej logika mi eh, sempre hodiaŭ tiam tempoj eble vi aŭdis ke oni faras ankaŭ eh,

dinastía serviendo eble a un esprit eh, que universidad voy rememorando esto oh, el, ah vale algarabía ya un esprit algarabía aquí significa la aborto algarabía algarabía esta es la, la brúa la brúa Inter... entre, entre, entre infano ya había, esta es la lingua araba. ¿eh? Eh, ni digas, chití, eh, que es el arabo, eh, la, la lingua, la, la arabo y parola algarabía. la eh, hispano, la gitanoita, ya, palabras parola algarabía, lingua y parola bruo, se rinde con pena. Y con pena es que y Se pone. Se, ya, la, la, la, la convivanza entre ili para que tiu belai vortoi qui parola la lago mi prena franca opusi ca i nu havas multai vortoi de tiu algarabiei che mi prena kiel bruo do ne ciam che esta mi prena bruo esta vera bruo esta in forma tre interesa che i tre belai che i nuli rispondi do se mi acertas con lì che ti hai plei de la vorto de la vorto erle mi atingos la plei bela lingua de eh, sed ancau pri tio kio alte parolis pri bruo kaj kaj estas tre interesa ancau perché kaj nos nur la sono de la ego sed tio kio estas ancau pli pli profonda y que está la electromagnética y fondo ni está escrita de electromagnética y fondo kai anca creo que ya lo en 1900 la de cual de lo más

de Tagoy de la comienzo de la mondo y esta es la, la, la, la radio eh, foro, de la radio que encenda un este momento hay, esta en la mondo hay, estas en la tuta mondo no Dipo va en en Iguay directo la, via barato que en plena la samocha di estas se kodijal ankaŭ tio ni ni ni studas multege kaj die bone scias podía hom, hodiaŭ la homo povas ankaŭ fari muziko per eh, matematiko ĉar li prenas kiam estis la, la, la, la hoy que estas la ondoj li eh, registras eh, eh metta sul pappero que hai sul, sul computino, ti usano io, che lì puoi mica e parecchi uomo, che hai fatto l'aborto, que lì puoi crei, crei morto io, che crei parolato que che crei alto musico io, per, eh, per, per, per, per computino io, che per, per, per, per creato arte, arte fantasia. Tu estas en tu matematica e teorema basita. Tu de Fourier, Hugh dire que la play plexa ondo y jamás mundo tre complexa, que esta resistita muta informe, que vi povas disigi tutta la, la, la, la simplaj sonoj, la simplaj, la simple simplaj che u farà tiu completa kompleksa ondo. che tio estas por la muziko kaj por ĉio. Fourier ankaŭ pues, studas ĉefe la, la, la, la varmo, la, la, la, la, la pero que me esta barma que por, por, por, por, la, por, por, por, por, por metiformo y cai, cai, la, la, por y cai tiam, eh, la, la tía teoremo esta la de Shannon, que hubiera que se vi esta sufiche por fare estudio de la della o complexa hondo Javi la registro la duoblo, la duoblo, de la, de la zona. Do, ciam vi nur povas audi just dudek mil eh, hertzios de frequenzoi, do, si mi fara recitra la, la, la informoi pri e bardek mil, eble vi audas exacte juste sen bruo, cia tio que estas pli mm, malgranda o eh, pri frequenzoi, dine audas, dine cosas. Tial, la que que estas enregistrita en, en, en digitalaj que kiu estas farita en, en la mil eh, hercios vi vi aŭdis perfecto en esta grupo ĉar eh, estas en la en la en la rilatoj tipo kiu vi povas eh, aŭdi do eh, Tio creas que estas tres, tres, tres grabas

same ol mi audas kaj prenas tiu ki interesas kaj ne audas la bruoj che ne parlante ĉi tie kaj ankaŭ eble ni tiu vortoj kiu estas de la komenco sed ne nestas estas ne sonas bone ni lasas kaj prenas aliaj ki estas klientoj sempre tio okazas un eh, listo listo la unue, un'idea, eh, sulle vigie, più, più le dice alla homo, con le vigio, o le eh? No, por la licto, la licto la sensor. Ah, es, eh, la, por levi la... la, la, la unua no questa strelonga che il posteo mi amico, c'agli posteo questa prestazione, c'è la play facile, la play è bella, che il più questa eh, preharmonía por mi Bueno, está ekkai, mikä ehkä lipovan nurkomentti ja via, se eh, niin ni donas vila la eh, mi audis la pegamos de la de la Ojondo en uh, curso de método Silva con, de, con, de, método Silva de, de, de mental a controlo y el Parolas de la Alfa, caí de Alia y eh, Hondoi, y el Dormas o Dormetas, o Povas Recepti, Hondoi, que hay Yes, Bien, bien, bien, Bueno, esta es multa de ferro intuitivo. O que está arrancado que la, la Hondoi Nechia no está fácil eh, traducirla eh, en, en, en Parolas. Se arrancado con parolas y la fotografía. Eh, Tu vives vicias que la, la santuloi, un imita zancau, uh mhm, eh, -huh. Eh, eh, granda el eh, crono, que la ragoi como a un, un musulmán, aunque para flamo. Yo le diría, chan, han cao le diría, que grande, que tú grande santuloi, o le miras que hay rumbo y el chico que aguante de, de atingas fotografía, tío. tío estas, certe que ni hija va multai eh, sendos de, de, de, de, de ondo, y multai sendo. Anca o la comunicado, la, la, la, la, la, la, la de comunicar por la distancia y comença en ese comunicado que, bueno, tío estas, te, control y tío, ebre neo ni llevas y chat, ebre estas han caído la privateco de la homoj, kiu estas ankaŭ devas serĉi ne esti tute eh, mm, videbla, no? ĉar li havas ankaŭ sia propra eh, interioreco kiu devas preservi. Sed bone, eh, sed mi kreas ke antaŭ ol ŝerci kio okazas en via interno, mi creas que tio que me deba ser si este kiel comuniqui clare, eh, interni que no volas comuniqui. a vola volatkomunici, viijava la raitone comunici. Se, se lui volatkomunici viijava de bajar la eblesto, comunici facile, kai un come, que que che in un directo con el devas eh, lavori. Mi en sentido momento un libro que me legas estas, la de revelación. La de revelación estas que el personoi povas preni eh, eh, hondo au au alia i formoi de de per povas preni unu ha arbo kai povas preni energio kai povas fari per si mem bona energio kai parolis de la persona kiel havas bona au mala armonio kiel estas bona receptanta au restas refusante estas parlante en tiu libro mil Memoras alía libro que el paras que parolas de la sono. Esta es eh, la, la, última, el último eh, catón. ¿eh? La última catón que el paras multega y da, y, hoy irás en unos en uno armarillo que el Javas hay sonoriloi, y sonas unu po uno kai aperis en, en kiel la, la sono estas armonía, aperis ordo, kai estas de, de, de, fantasía. de fantasía o ah, pero certe que, que estas certe que estas estas unu, experimento, certe experimento, que la árbol eh, sentas es decir, la, acento eh, está así 1 a 0, Floyd profunda, Ol la, la El Acento estas tres tres profunda, han Jodío, o decías que está. cerebro manticva, hay cerebro nova, hay Es decir, decirte esta tu te Pero ni para experimentos un árbol, que que el acuo eh, brunita, agua brunita, metas, eh, gambetto, bine sia și yes, voce. ¿metas gambet mortas. Que hay metas al árbol y numitas sensores, me decía la votazione sempre, por vidi chi al lì eh, tre sensibili, por vidi chi al reacțion. Che numitas gambetas mortas, bine fare. Che metas gambetas vivas, l'árbol reacționa. No, disentas, sentas, sentas la, la sulfero de, de la vía. No,

de senti icune che hai anca uno vede senti facit icune chi u vivet parto i tu che l'idea è positiva e estas tio che u vietas chi la parto estas bonne vita estas in armonia del tuo estas, fluas tre bonne che tre positivi ta che viola que con, con e y Cosono, y a Víctor Torrera. Estás cune con e que hoy estás contenta con Ilica. bueno, se... Eh, unidad, para hacer todo experimento de parolia, la pesto, e que parolia anca va a planto, que tres grava que vi este estoy contenta con Ili, que vi solo las pide, cuando funciona este modo. Se, se vidi. Multa i persone però non sanno la planta. mi eks jes pone, mi vidis. Que je, je. Kaj de ne, te ne la planta. Eh, eh. Tio, tio futia. Eh, bone, Que mi ankaŭ havas experto en mia que a mi eh, faris eh, jam la komenco de la demokratio, oni a planti arboj ankaŭ en y la kvartaloj, bone. Kaj mia kvartalo ne havas preskaŭ neniu arbo. Que venas... Revolta la akvo. ¿Eh? Problema está algo, hay otro No, no, no está problema el algo. Eh, Chalmí está, en su ficha, por algo. Chití, ¿eh? Eh, ¿eh? Un parecido, por regla. Ya, ya está, ya Un jabas, eh, puto. Eh, Kaili mem. Kaili mem. Y ardeno que no jabas un día eh, guartalo, anta un gemo. Está menos y por algo. Y jabas puto, en el de la tortera que y venas que roda, la la actitud esta bufata, revenas de la, la, punto que hay sostene Se, tío que estas, que Mofare la ha plantado, estas acabo en, la, en un momento, multa y convoca a locas a la, a la, a la l'ernello, que venas la, la infano y que yo no lo he por Vale, que yo, Nulo y con los malcones, bueno, que estaba jardinisto y que guida, la, eh, eh, eh, la planta está feita de Nulo y caí, caí, naivado, naivado. Y estás contenta que ganas. Caí, la tribu y la árbol y tu cien en la, en la, en la, en la, en las, en las ceras, yo me dirás, ceras. La, ¿A Totuaro? ¿A Totuaro estás? ¿Totuaro? ¿Acera o Totuaro? Sí, Totuaro.

el calle, que el calle, Vale. Sí, certe, la gardinisto volas que el povas